щоб шанували його дружину. На вальгалю, не швидше покинув це дворище, аж побачу проклятого інока прив'язаного до стовпа у капищу, бо я жертвую його торові Парунові. Крик варяга здивував і збентежив присутніх, та ніхто не знав, що скаже суворий воєвода на кривду заподіяну Свенові. Добриня, не звертаючи уваги на прокльони варяга, спокійно докінчив відчислювати сороки кун та білок, а там уже спокійно звернувся до Свена. Вибачай, Свене, відбери свій ланцюг. Це пам'ятка для тебе, що ти був в останньому поході воєводою і винагорода за вірну службу, а не відзнака. Інша річ плащ. На взірець кесаря одягає князь всю прибічну дружину в однакові плащі, а хто з неї виходить, тому носити її не слід ясно. Відсапнув і спитав зі звичайним собі приязним усміхом. А тепер, будь ласка, скажи мені, чи ти приходиш до товариша Добрині чи до заступника князя? Як то, що це подався в задварях? Чи ж це не все одно? Невже ж я питався у службі, чи служу Володимирові, чи князеві Русі? Ні, це не одно, відповів воєвода. Товаришові Добрині можеш сказати, що захочеш, навіть його самого можеш насварити у похміллі, але намісникові князя не те. Чей же розумієш? що це не одно, що ти не питався, кому служиш, це твоя справа. Для князя ти слуга, якому платять, а за плату купується послуг. Ніхто не брав би у службу ваягів, якби знав, що за свої куни купить собі прокльони. То так, проговорив Свен Фрипко, ось так то дотримує конун вірності своїм гридням, замість згинути разом із ними, як клялися героєві. Як погинуло при ньому стільки наших, він покидає того, кому найбільше завдячує на поталу своїм рабам і християнам. Ні один варяг не вдарить у щит у його честь, коли не впаде голова мого противника від княжого топора. А коли вона не впаде, то тут варяг вдарив дебелою рукою об меч, то на силу найдеться сила, на злочин, кара, на кривду помста. Сказавши те, повернув до виходу. Але Добриня простяг руку. Зажди свене, попросив, не відходь у гніві, бо клянуся світлом даж Бога Хорса, не маєш чого. Сам кажеш, що заслуги твої великі, але за тимчасову користь покутує не раз людина все життя, відповів поважно Добриня, стягнувши брови. Ха-ха, зареготався Свен. Муж не покутує ніколи, покутує тільки зрадник, боягуз, раб або християнин. Ніхто з присутніх не знав, про що йшла річ між Свеном і Добриною але вони обидва хвилину дивились один на одного, і перед очима їх стала жахлива дія у шатрі Володимира, коли до нього прибув останній Ярополк. У душі варяга орлом здіймався до льоту тріумф, а в серці Добрині залягло щось, як холодна криця. Добриня заговорив знову Є у світі звірі, які тільки кров'ю живуть, а є й такі, які тікають від крові. Твої заслуги, неначе криваве рядно. Хто послугується хижаком, сам ним стає. Варя хвилювався. Доволі мені повчань. Ти діло говори, покараєш попаче, я сам маю його покарати. Гостю, не раджу тобі задиратися з християнами, бо і в них є мечі, і топори, а всі варяги поїхали у Візантію, то ніхто тобі не поможе. Як намісник звертаю твою увагу на те, що не годиться ображати віри блаженної бабуні Великого князя, мудрої княгині Ольги. Хто таке робить, підпаде карі і то такі самі, як хто ображає Перуна, Велеса, Дажбога, богів полян. Мої слова, Свене, це слова князя при виїзді. У залі зашуміло. Християни і нехрещені, бояри і дружинники заговорили між собою, перешіптувались. Хто чув ці слова з уст Володимира, крім тебе, Добрине? Я. І біля Добрині став воєводом Стислав з високо підв'язаним чубом на голові та голим мечем у руці. Я чув, повторив, а цей меч це запорука правди. Усе замовкло. З уст Добрині зник усміх, а на місці його знову появилася сувора повага. Ось це слова князя. У моїх землях усякому воля вірити у що хоче, бо віра скрізь одна, тільки боги різні. Тому однаке право всім людям християнської чи поганської віри, варягам, рекам, русичам. Між богами та людьми одне тільки залишає. це князь та його рід це той вузол, який зв'язує докупи різні розбіжні змагання, бо голова князя це прапор усієї держави, це знамено влади для всіх вір без розбору. Говорить, як грек, закипів Свен. Біда тільки, що руському князеві так далеко до порфірородного кесаря, як борсукові до ведмедя, то знає відтяв Мстислав. Сила це божий дар, а пурпура тільки ганчірка. Ба, як так то їдов Перуна чи Тора це тільки дерево чи метал? Пусті твої слова, Мстиславе, можна й в ведмежій шкірі бути борсуком. Свен вийшов, залишивши бояр у живій розправі над словами князя. Він відчув тільки одно, що став князеві непотрібний, а той зайвий. Швидким кроком ступав Свен вулицями Києва. Раз у раз його зустрічали знайомі бояри, дружинники, купці, та він не бачив нікого. Аж коли опинився в острозі недалеко дворища Рогніди, там, де головна вулиця звертала на Поділ, спинив його незвичайно оживлений рух. На високих двоколісних телігах везли загорнені у чорні заєлозені сороки та портяниці погоничі якісь великі звої. Між погоничами виднілись тут і там скісні очі болгарина чи хозара, які повстяні по столи, пов'язані трокатими волоками,